U ime Allaha, sve milosnog, sa milosnog. Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje nikakve. Hudan uputa bogobojaznima ona je. Onima koji u nevidljivo vjeruju, koji namaz obavljaju i koji iz onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju. I onima koji u ovo tebi objavljeno vjeruju i u ono prije tebe objavljeno i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju Eto, takvi su na uputi od svoga gospodara. I samo takvi su postigli što su željeli. Inna allazina Doista je svejedno onima koji ne vjeruju. Opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Allah je zapečetio srca njihova, i uši njihove. A zastor je na njihovim očima. Njima pripada patnja velika. Ima ljudi koji vele. ljudi koji vele. zbilja vjerujemo u Allaha i onaj svijet. A ipak nisu vjernici. Oni žele obmanuti Allaha i one koji vjeruju. ali oni samo sebe obmanjuju, a to i ne osjećaju. Bolest je u njihovim srcima, a Allah bolest njihovu i povećava. zato što lažu, njima bolna patnja pripada. Kad im se kaže, ne činite na zemlji nered, oni vele, mi samo pravimo red. zar tako? A zbilja nerede I to ne osjećaju. Kad im se kaže, vjerujte kao što ljudi vjeruju, oni odgovaraju, Zar da vjerujemo kao što su ljudi vjeruju? A doista su ljudi oni su, a to ne znaju. susretnu one koji vjeruju, kažu, vjerujemo. A kad se osame sa šeitanima svojim, vele, mi s vama smo. se samo rugamo. Allah njih izrugava ruglu i pušta da u neznanju svome tumaraju. Oni su za pravu stazu kupili zabludu. Ali trgovina njihova nije im donijela nikakvu stačevinu. I pravom stazom zaputili se nisu. primjer onih koji vatru nalozi. Pa kad im vatra osvijetli ono što okolo njih je, Allah im svjetlo njihovo oduzme i u tminama ih ostavi i oni ne vide. gluhi su, nijemi su, slijepi su. I nikako da se povrate. Ili su pak nalik onima koji za silne s neba uluje, u kojoj su tmine, tutnjava i munje. Stavljaju prste u uši svoje zbog djeke, smrti se bojeći. Allah je obkolitelj nevjernika. zamalo da im vid zaslijepi. Kad godim se sjevne, krenu oni. A pa zastanu kad im zatamni. A da Allah hoće njima i sluh njihov i vid njihov oduzeo bi. Doista sve može Allah. se gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas da biste se spasili. vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem. On spušta s neba kišu i njome izvodi plodove za vas obskrbu. pridružujte onda, znajući to, takmat se Allahu. A ako ste u sumnji sprem onog što objavljujemo robu našemu, donesite onda vi jednu suru nalik onim objavljenim njemu. Pozovite i svjedoke svoje mimo Allaha ako govorite istinu. to ne učinite, a nećete učiniti. Tad se čuvajte vatri. Gorivo njeno, ljudi su i kamenje. Pripravljena je za nevjernike. dobra djela čine. Da njima zbilja pripadaju bašće rajske, kroz koje teku rijeke. bude kakav plod kao obskrba. Oni će reći, ovim smo bili mi i prije obskrbljeni. bit će im davani samo tome slični plodovi. U bašćama će čiste žene imati. U njima će vječno ostati. Allah se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede. Ili nešto od njega još sićušnije. Oni koji vjeruju, oni znaju da je to istina od gospodara njihova. Oni koji ne vjeruju, oni vele. Šta je Allah htio s primjerom ovim? Time on mnoge prepušta zabludi. A mnoge uputi vodi. a samo ogavne griješnike prepušta zabludi. One koji krše zavjet Allahov nakon što je sklopljen. i koji prekidaju ono što je Allah naredio da se spaja i koji čine nered na zemlji takvi su stradalnici kako možete da u Allaha ne virujete vi koji ste bili mrtvi pa vas on oživi a zatim će vas usmrtiti pa potom oživjeti pa ćete se zatim njemu vratiti koji vam je sve na zemlji stvorio. Zatim je nebo zaposio i kao sedam nebesa uredio. znalac svake stvari. I kada gospodar tvoj reče melekima, na zemlji ću doista ja postaviti namjesnika. oni upitaše, zar ćeš na njoj postaviti onoga ko će na njoj nerede činiti i krv prolijevati? A mi te slavimo zahvaljujući ti. I kako tebi dolikuje, veličamo. On odgovori. Ja znam ono što ne znate vi. I pouči on Adema imenima stvari svih. A potom im meleki predoči i zapovjedi. recite mi imena njihova. Ako istinu govorite, Slavljen neka si, povikaše Meleki nemamo drugog znanja osim onog kome se nas poučio ti. Ti si zbilja znalac i mudar. O Ademe, reče on, obavijesti ih ti o imenima njihovim. i kad ih Adem obavijesti o imenima njihovim, on reče, Zar vam nisam rekao da ja doista znam tajnu nebesa i zemlje? da znam doista ono što na javu iznosite i ono što skrovitim držite. I kad rekao smo melekima, ničice padnite Ademu, svi meleke i ničice padoše osim Iblisa. On odbi, uzoholi se i postade nevjernik. A mi reko smo, o Ademe, stanujte ti i žena tvoja u džennetu. sjedite u njemu u izobilju, odakle vam je volja. Ali se ne prikučujte ovom drvetu, da ne biste zlo sebi nanijeli. I šeitan ih obmanu da zbog drveta pokliznu i izvede ih iz onoga u čemu obitavahu. A mi naredismo, silazite iz dženeta svi, jedni drugima bit ćete neprijatelji. Na zemlji će vam stanište biti i uživanje neko vrijeme. I Adam primi od gospodara svoga neke riječi i on mu oprosti. ista prašta i samilostan je. Mi naredi smo. Sjeđite iz dženneta svi. Od mene će vam doista uputa dolaziti. Pa koji budu uputu moju slijedili, takvima straha nema, niti će žalosni biti. A koji ne budu vjerovali i naše znakove budu poricali, takvi će stanovnici vatre biti. U njoj će vječno ostati. O sinovi Israilovi, sjetite se moje blagodati koju sam vam podario. Ispunite zavjet koji ste mi dali. i ja ću zavjet svoj koji sam vam dao ispuniti. I samo od mene strahujte. I vjerujte u ono što sam objavio. To potvrđuje da je istinito ono što vi imate. I ne budite prvi koji u to ne vjeruju. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي I moje riječi ne prodajte za cijenu prezrenu. samo se mene bojte. I istinu ne miješajte s neistinom. I istinu znajući ne tajite. namaz obavljajte i zekat dajte i u namazu se saginjite s onima koji se saginju. Zar da svijetu dobročinstvo naređujete, a sebe zaboravljate? a još knjigu učite. Zar se opametiti nećete? Pomozite se strpljenjem i namazom. je doista teško. Osim onim skrušenim. Onima koji su uvjereni da će gospodara svoga susresti i da će se njemu vratiti. sinovi Izrailovi. Sjetite se moje blagodati koju sam vam podario. I da sam vas ja, zbilja, nad ostale svjetove odlikovao. 40 dana kada duša ni za koju dušu neće ništa učiniti kada se ničije zauzimanje neće prihvatiti kad se ničije iskupljenje neće primiti i kada ljudima niko neće pomoći. I kada vas spasismo od faraonovih ljudi, koji su vas na najžešće muke stavljali. Musku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali. U tome vam veliko iskušenje od gospodara vašeg bi, kad smo vam more raskolili pa vas spasili. A faraonove ljude na očigled vas potopili. I kad smo sa saom susret odredi smo 40 noći. Vi ste nakon njega zlo dijelo čineći tele prihvatili. potom smo vam nakon svega oprostili da biste zahvalni bili. I kada Musa u knjigu istinu od neistine što razdjeljuje, dado smo, da biste se pravim putem zaputili. I kada je Musa rekao narodu svome O moj narode Zlo ste sami sebi učinili što ste tele prihvatili Pokorite se vašem stvoritelju i poubijajte se. To vam je kod vašeg stvoritelja bolji, pa će vam on oprostiti. On je doista primalac pokajanja i samilostan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى I kad vi povikaste, o Musa, niti nipošto vjerovati nećemo sve dok Allaha jasno ne vidimo. Grom vas je udario, vi ste to vidjeli. Zatim smo vas nakon smrti vaše oživili, da biste zahvalni bili. I hladovinu smo vam oblacima napravili. I manu i prepelice spustili. i prepelice spustili. Lijepa jela kojim vas obskrbismo, jedite. Nama oni nisu zlo nanijeli, nego su sami sebi zlo nanijeli. I kad smo rekli U ovaj grad uđite U njemu što god hoćete I koliko god hoćete jedite A na vrata pognuti glava uđite I recite Oprosti I mi ćemo vam oprostiti grijeha vaše dajući dobročiniteljima i više. Potom su zločinitelji zamijenili riječ rečenu im riječ u drugom. Pa smo na one koji su zločinili s neba kaznu spustili. Zbog onog što su griješili. I kada Musa zatraži vode narodu svome, naredi smo mi, udari štapom svojim postijeni. فانفجرت Iz stijene je dvanaest vrela provrije. Svako bratstvo znalo je poište svoje. عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا jedite i pijte iz obskrbe Allahove. I po zemlji nered čineći ne griješite. kada vi povikaste O Musa Na jednoj hrani mi se nećemo strpjeti Zamoli nas radi gospodara svoga Da nam da ono čime zemlja rađa Povrća žitarica i pšenice i leće i luka crvenoga. hoćete da zamijenite ono što je bolje za ono što je gore. U misir idite. I ono što tražite imat ćete. وَقُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ pa ih poniženje i bijeda udariše. I Allahov gnjev na sebe navukoše. Jer u Allahove znakove nisu vjerovali. jer su vjerovjesnike bez ikakva prava ubijeli. Jer su griješili i u zlu svaku granicu prešli. koji su vjerovali i onima koji su bili jevreji i kršćani i sabijci koji su u Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela radili nagrada njihova kod gospodara njihova. Njima nema straha i oni neće očajavati. I kad smo od vas zavjet uzeli, i iznad vas planinu podigli. Čvrsto se pridržavajte ovoga što smo vam dali. I sjetite se onog što je u knjizi, da biste se spasili. ste poslije toga glavu okrenuli. A da nije Allahove blagodati prema vama i njegove samilosti, vi biste bili gubitnici. Vi znate one između vas koji se o subotu ogriješiše. Rekli smo im potom, majmuni prezreni budite. Pa smo to učinili znamenjem pređašnjim i potonjim pokoljenjima i poukom bogobojaznima. I kad Musa reče narodu svome, Allah vam zbilja naređuje da kravu zakoljete. narod ga upita Da li se to šališ s nama? A pa Musa im odgovori Kod Allaha ja pribježište tražim Da neznalica ne budem Zamoli da nas radi gospodara svoga da nam objasni kakva je krava. Reko se. Allah kaže, reče Musa, da je to krava koja ni stara ni mlada nije. Već između toga je. Pa izvršite što vam se naređuje. zamoli nas radi gospodara svoga da nam objasni koje je ona boje, rekoše. Allah kaže, reče Musa, da je krava živo zlatne boje, svidi se onima koji je vide. Zamoli nas, radi, rekoše gospodara svoga, da nam objasni kakva je ona, jer nama se krave među sečine sličnima. mi ćemo kravu, ako Allah da, sigurno naći. Allah kaže, reče Musa, da krava nije ni oranjem zemlje, niti natapanjem usjeva iznurena. bez bezmahane je i bilje ga na sebi. E, sad si došao s istinom, povikaše. Potom je zaplaše i jedva to učiniše. Potom je zaplaše i jedva to učiniše. I kad jednog čovjeka ubiste, pa se zbog njega posvađaste, Allah dade na javu ono što vi skrivaste. Pa mi naredismo. Pa mi Udarite mrtvoga nekim njezinim dijelom. Eto, tako Allah oživljava mrtvi i pokazuje vam znakove svoje da biste opametili se. potom srca vaša otvrdnuše. Kao kamen ili još tvrđa postadoše. A ima kamenja iz koje rijeke izbijaju. onoga koje puca pa iz njega voda kulja. A i onoga koje se ruši doista od strepnje pred Allahom. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ Allah nije nemaran prema onom što vi radite. Zar vi čeznete da vam oni vjeruju? A jedna skupina njih slušala je Allahov govor. potom ga, shvativši značenje njegovo, svjesno iskretala. Kad oni sretnu vjernike, kažu Vjerujemo. a kad se jedni s drugima osame govore. Zar ćete im pripovjedati ono što je Allah vama otkrio? Pa da im to dokazom protiv vas bude pred vašim gospodarom. Zar se nećete opametiti? Zar ne znaju da Allah zna i ono što kriju i ono što obznjanjuju? među njima oni koji su neuki. Ne poznaju knjigu, već samo izmišljotine. I takvi samo izmišljaju. teško onima koji svojim rukama knjigu napišu. A zatim tvrde, evo, ovo od Allaha je. Kako bi time prezrenu cijenu stekli. teško njima zbog onoga što im ruke njihove ispisuju. Teško njima zbog onog što zarađuju. će vatra peći samo nekoliko dana. Ti reci, da li vi uzeste zavjet od Allaha? Jer Allah zavjet svoj sigurno ne krši. ili vi govorite o Allahu ono što ne znate. Nije tako. Oni koji budu zlo radili i grijesi ih njihovi budu zarobili, takvi su vatre stanovnici. U njoj će vječno ostati. A koji budu vjerovali i dobra djela činili, takvi su dženneta stanovnici u njemu će vječno ostati. I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli, da ćete samo Allahu robovati, roditeljima dobročinstvo činiti, i bližnjima i siročadi i siromasima i ljudima lijepe riječi govoriti i namaz klanjati i zekat davati. vi ste se poslije, izuzev malog broja, okrenuli. A i onako se okrećete. I kad od vas zavjet uzesmo, da krv svoju nećete prolijevati, niti ćete jedni druge iz staništa svojih izgoniti. Vi to potom potvrdiste i vi to svjedočiste. se ipak među se ubijate. A jedne između vas iz staništa njihovih protjerujete. Među se se pomažete protiv njih. Grijeh i neprijateljstvo čineći. kao zarobljenici ratni dođu, vi ih odkupljujete. A zabranjeno vam je da ih iz staništa njihovih izgonite. Zar vi u jedan dio knjige vjerujete, a u jedan ne vjerujete? nagrada onome ko tako između vas čini samo će poniženje na ovom svijetu biti. sudnjem danu bit će oni na najžešću muku naloženi. A Allah nije nemaran sprem onog šta činite. To su oni ljudi koji su prodali onaj svijet za ovaj svijet. Patnja im se stoga neće ublažiti, niti će im se pomoći. Musa'u smo knjigu dali. I nakon njega poslanike redom slali. I Isau, sinu Mejdeninu. Jasne smo znakove darovali. I Džibrilom ga osnažili. zar niste vi kad god bi vam došao poslanik neki s nečim što se nije sviđalo prohtjevima vašim bili oholi pa ste neke poslanike u laž utjerivali a neke ste i ubijali oni govori Srca naša su pod koprenom. Ne, nego je njih Allah zbog nevjerstva njihova prokleo, pa ih je koji vjeruju malo. a kad im knjiga od Allaha dolazi, koja potvrđuje da je istinito ono što imaju oni, a oni su prije protiv mnogobožaca pomoć tražili, kad im dolazi ono što im je znano, ne vjeruju u to. Pa nek nevjernike zadesi prokletstvo Allahovo. Bi se Prezreno je ono zašto su sebe prodali. Da ne bi u ono što objavljuje Allah vjerovali. Zlobni što to Allah iz dobrote svoje kome hoće objavljuje od robova svojih. Tako su na sebe navukli srđbu za srđbom. A nevjernicima pripada patnja sramna. Kad im se kaže Vjerujte u ono što Allah objavljuje. Oni odgovaraju mi vjerujemo u ono što nama objavljeno je. A u ono što se nakon toga objavljuje i što potvrđuje da je istina to što oni imaju, oni ne vjeruju. Ti reci, a zašto ste prije ubijali Allahove vjerovjesnike قبل إن كنتم ako vjernici ste? مؤمنين ولقد جاءكم موسى I Musa vam je donio jasne znakove, بالبينات ثم اتخذتم العجل A nakon njega vi ste potom prihvatili tele i zločin prema sebi učinili. I kad smo od vas zavjet vaš uzeli i iznad vas planinu podigli, čvrsto prihvatite ono što vam mi darujemo i slušajte. واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا A oni odgovoriše, čuli jesmo, ali ne pokoravamo se. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في Srca njihova su teletom bila opijena العجل zbog njihova nevjerovanja. كفرهم قل بئس ما يأمركم Ti reci, ogavno li je to na što vas vjerovanje vaše navodi, ako ste i kako vjernici. Ti reci, ako je kuća ono svjetska kod Allaha samo vama, mimo svijeta ostaloga, الناس فتمنوا deder onda smrt poželite, الموت فتمنوا الموت إن كنتم ako istinu govorite. صادقين ولن يتمنوا A neće sigurno nikada smrt poželjeti, بما قد zbog onog što su pripravile ruke njihove. فيهم والله عليم A Allah zna zločinitelje. بالظالمين naći ćeš zbilja da su oni od svih ljudi prema životu pohlepniji. Čak i od mnogobožaca. Svaki među njima poželio bi da živi hiljadu godina. ni to sve da pozivi od patnje otrgnulo ga nebi. A Allah vidi šta rade oni. Ti reci, ko je neprijatelj Džibrilu? Pa Džibrilu donosi Allahovom dozvolom Kur'an na srce tvoje koji potvrđuje istinitim ono što prije njega objavljeno je koji je vjernicima uputa i vijest radosna. ko je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikalu i Allah je neprijatelj nevjernicima. tebi objavljujemo jasne znakove. U njih samo ogavni griješnici ne vjeruju. A zar nisu, kad god bi kakvu primili obavezu, neki od njih obavezu tu za leđa bacili. Doista ne vjeruje njih većina. kad im je poslanik od Allaha došao. Potvrđujući da je istina ono što je u njih, skupina onih kojima je knjiga data, odbaci za leđa svoja Allahovu knjigu kao da ništa ne znaju. I slijede ono što su šeitani propovjedali o Sulejmanovoj vladavini. A Sulejman nije bio nevjednik. الشياطين Šeitani su nevjernici كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر učeći ljude vrađbini. onom što je poslano dvojici Meleka u Babilonu, Harutu i Marutu. A njih dvojica nikoga ne bi podučavali dok mu ne bi kazali – mi smo samo kušnja. Nemoj nevjerstvo činiti. Pa su od njej dvojice učili ono čime bi rastavljali muža od žene njegove. nikome zla nisu nanijeli osim dopuštenjem Allahovi. Učili su ono što će im zlo nanijeti i što im neće koristiti. ako su znali da onome ko se uple u vrađbinu nema nikakva udjela na onom svijetu. Prezreno je ono zašto su se prodali. bi samo znali. A da vjeruju i da se Allaha boje, nagrada u Allaha bolja je. Kad bi samo znali. O vjernici, ne govorite rajna, već recite unzurna i slušajte. nevjernicima pripada patnja bolna. Ne vole nevjernici, ni oni između sljedbenika knjige, ani oni između mnogobožaca. Da se vama i kakvo dobro objavljuje od vašega gospodara. A Allah milošću svojom koga On hoće obasipa. Allah je doista posjednik dobra velikoga. Mi ni jedan ajet ne dokinemo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji ili njemu nalik ne donesemo. Alam ta'lam Zar ne znaš da Allah sve može? قدير ألم تعلم أن الله له ملك Zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje? الأرض وما لكم Mimo Allaha vi nemate ni zaštitnika, niti pomagača. نصير. أم تريدون أن Zar i vi želite da poslanika pitate svoga, كما سئل kao što su još davno pitali Musa? من قبل ومن يتبدل الكفر A ko vjerovanje zamijeni za nevjerstvo, بالإيمان فقد ضل سواء taj je na najgoru stazu zalutao. السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم Mnogi sljedbenici knjige žele da vas, nakon što vjernici postali ste, povrate u nevjernike. I sve to iz zavisti svoje čine. Nakon što inima istina jasnom postala je. Bye. Ipak, vi oprostite i preko toga prijeđite dok Allah svoju odredbu ne donese. A Allah je zbilja svemoćan. moćan. Klanjajte namaz الصلاة وآتوا i dajte zekat. الزكاة وما تقدموا لأنفسكم Dobro koje unaprijed za sebe učinite, تجدوه عند kod Allaha naći ćete. zaista sve vidi šta vi činite. Oni vele, u džennet neće nikako ući drugi doli oni koji budu jevreji ili budu kršćani. To su njihove puste želje. Ti reci, dokaz vaš dajte, ako je istina to što zborite. A nije tako. Koji god čovjek predano okrene lice svoja Allahu, a bude dobra djela činio. Njemu pripada nagrada njegova kod gospodara njegova. Takvima nema straha, niti će se žalostiti. Jevreji vele, Kršćani su ni na čemu. A kršćani vele Jevreji su ni na čemu. A oni čitaju knjigu. kako govore nalik njima samo oni koji ne znaju. A Allah će im presuditi na sudnjem danu o onome u čemu se podvajaju. najveći zločinitelj od onoga koji zabranjuje da se u hramovima Allahovim spominje njegovo ime. I koji se svim silama trudi da se oni poruše. ljudi u njih bi morali sa strepnjom ulaziti. Ali takvima na ovom svijetu poniženje predstoji, a na onom svijetu patnja velika. Allahu i istok i zapad pripada. Gdje god da se vi okrenete, In tamo Allahovo lice je. A oni vele, Allah je sebi uzeo dijete. Slavljen neka je on, nije uzeo dijete već je njegovo sve što je na nebesima i na zemlji. Svi su oni njemu pokorni. Stvoritelj nebesa i zemlje. Kad on nešto odredi, on samo tome naredi budi i to biva. Oni koji ne znaju vele zašto sa nama Allah ne govori ili zašto nam nekako čudo ne dođe Tako su još davno poput njih govorili oni pređešnji. Srca njihova su međuse nalična. A mi znakove objašnjavamo samo onim ljudima koji vjeruju jamačno. mi smo tebe poslali s istinom, da radosne vijesti preneseš i da opomenu saopćiš. I za stanovnike pakla nećeš biti pitan ti. S tobom nikako neće biti zadovoljni ni jevreji ni kršćani, sve dok njihovu vjeru ne budeš slijedio ti. A ti reci, Allahova staza jeste staza istinska. A ako bi prohtjeve njihove slijedio, nakon znanja koje ti dolazi. Od Allaha te niko zaštitio ne nebi, niti potporu pružio ti. Neki kojima smo knjigu dali, čitaju je čitanjem istinskim. Takvi u nju vjeruju. A koji u nju ne vjeruju, oni su stradalnici. sinovi Israilovi. Sjetite se moje blagodati koju sam vam podario i da sam vas ja, zbilja, nad ostale svjetove odlikovao. sjetite se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti. Kad se ničiji otkup neće primiti. Kada ničije zauzimanje neće koristiti. I kada ljudima niko neće pomoći. kojima gospodar njegov na kušnju s nekoliko riječi stavio, pa ih Ibrahim kako valja ispunio. Allah je kazao, učinit ću da ljudima predvodnik budeš ti. i neki iz moga potomstva, Ibrahim zatraži. إماما. قال ومن ذريتي قال A لا Allah reče, obećanje moje neće dostići zločinitelje. وإذ جعلنا البيت مثابة i učinili smo hram susretištem ljudi i mjestom sigurnim. Stajalište Ibrahimovo prostorom za namaz uzmite. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل A u polog smo stavili Ibrahimu i Ismailu. بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي kuću moju očistite za obilazitelje i stanovnike tamošnje i za one koji će klanjati i padati ničice. I kad Ibrahim zamoli Gospodaru moj, ovaj kraj sigurnim učiniti I plodovima stanovnike njegove obskrbi Oni koji vjeruju u Allaha i onaj svijet من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن Allah reče, كفر a onom ko ne bude vjerovao, فمتعه podarit ću uživanje za kratko, ثم أضطره إلى a potom ću ga silom uvesti u patnju vatre. grozno li je to stanište. I kad su Ibrahim i Ismail dizali temelje hramu, govorili su, o naš gospodaru, primi ovo od nas. ti zbilja sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini predanim tebi nas dvojicu, a i zajednicu jednu od potomstva našeg tebi predanu. obrede naše nam pokaži i nama oprosti. Jer primalac pokajanja zbilja si ti i samilostan si. gospodaru naš, poslanika im pošalji između njih, da im kazuje ajete tvoje, da ih knjizi i mudrosti poduči i da ih očisti. Ti moćan i mudar u istinu si. A Ibrahimovu vjeru neće samo onaj ko prezire sebe. Mi smo Ibrahima na ovom svijetu izabrali. A i na onom svijetu on će među dobrima biti. I kad njemu naredi gospodar njegov, predan budi. A on odgovori, ja sam predan gospodaru svjetova. I Ibrahim oporuči vjeru sinovima svojim. A i Jakub, o sinovi moji, Allah je odabrao vjeru vama. I ne umirite drugačije osim kao muslimani, Allahu predani. Vi niste svjedoci bili kad je Jakubu smrt došla, kad je on sinove svoje pitao, kome ćete poslije mene robovati vi? Odgovorili su, robovat ćemo Bogu tvome. Bogu predaka tvojih Ibrahimovu, Ismailovu i Ishakovu, Bogu jedinome. I mi smo samo njemu predani. Ta je narod bio i nestao. njemu njegova stečevina, a vama vaša stečevina. Vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. I oni vele, jevreji ili kršćani budite, budite, i na pravom putu ste. Ti reci, ne, mi smo vjere Ibrahimovi, čovjeka vjere čiste. On nije od mnogo božaca bio. Vi recite, mi vjerujemo u Allaha ono što je nama objavljeno. I ono što je Ibrahimu objavljeno. I Ismailu. I Ishaku. I imecima njihovim. I u ono što je dato Musa'u i Isa'u. I u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ni među jednim od njih ne gradimo nikakvu podjelu. لا نفرق بين أحد منهم ونحن I mi smo predani Allahu. مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم Pa ako budu vjerovali u što vjerujete i vi, na pravoj su stazi. A ako leđa okrenu, onda su samo u raskolu. A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih. Allah je onaj koji čuje sve, i koji je znalac stvari svake. Allahovu vjeru vjerujemo. Koja je vjera od Allahove vjere ljepša? Mi samo Allahu robujemo. Ti reci, أتحاجوننا zašto da se s nama o Allahu sporite kad je On i naš i vaš gospodar? ربكم ولنا أعمالنا Nama dijela naša, ولكم a vama dijela vaša. أعمالكم ولنا mi se Allahu iskreno predajemo. Zar govorite, doista su Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci bili jevreji ili pak kršćani. Upitaj, da li to znate bolje vi ili Allah? Ima li silnika većeg od onoga ko svedečanstvo taji, znajući da je od Allaha. A Allah nije nemaran sprem onog što činite vi. ta je narod bio i nestao. Njemu njegova stečevina, a vama vaša stečevina. Vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. suludi među ljudima će reći Šta ih odvrati od kible njihove, sprem koje bijahu? Ti reci Allahu pripadaju i istok i zapad. Yahdi man On koga hoće upućuje na pravi put. I mi smo tako vas učinili zajednicom središnjom. da biste bili svedoci protiv svijeta ostalog i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi promijenismo kiblu sprem koje si bio ti samo zato da pokažemo na onoga ko će poslanika slijediti i na onoga koji će se prošlosti svojoj vratiti. Tako učinismo, mada je to bilo teško ali ne i onima kojima Allah pravu stazu pokaza. A Allah neće dati da propadne vaše vjerovanje. je ljudima blag i samilostan. Mi vidimo okretanje lica Tvoga prema nebu. I mi ćemo Tebe sigurno okrenuti prema kibli za kojom čezneš. Zato okreni lice svoje prema hramu svetome. I ma gdje bili, okrenite svoja lica sprem njega. oni kojima je knjiga data znaju da je ovo istina od gospodara njihova. A Allah nije nemaran spram onoga što oni čine. kad bi ti sljedbenicima knjige donio sve dokaze, oni ne bi slijedili tvoju kiblu. A niti nećeš slijediti njihovu kiblu. Niti će neki između njih slijediti kiblu nekih drugih. قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من A ako bi ti, nakon što ti je istina od tvoga gospodara došla, slijedio njihove strasti, العلم إنك tad bi ti zbilja bio od zločinitelja. Oni kojima smo mi knjigu dali, poznaju njega kao što poznaju sinove svoje. doista opet jedna skupina njihova znajući istinu skriva. Istina je od tvoga gospodara. A ti nipošto ne budi među sumničavcima. svako ima pravac prema kome okreće se. Pa vi u dobrim dijelima natječite se. Ma gdje da bili? Allah će vas sve skupiti. Allah zbilja može sve učiniti. Gdje god da budeš otišao ti, lice svoje prema hramu svetome okreni. Istina, doista Istina, doista od gospodara tvoga dolazi. A Allah nije nemaran sprem onog šta činite vi. I gdje god da budeš otišao, lice svoje prema hramu svetome okreni. Ima gdje da ste, lica svoja sprem njega okrenite. Da svijetu ne bi protiv vas dokaza bilo. Osim onih silnika njegovih, od tih nemojte se bojati. Mene se bojte. Da bih ja blagodat svoju vama upotpunio i da biste vi na pravoj stazi bili. smo vam poslali i poslanika između vas da vam kazuje naše ajete i da vas očisti i knjizi i mudrosti poduči vas nauči onome što vi niste znali. Sjećajte se vi i mene, pa ću se i ja sjećati vas. I zahvaljujte mi, a ne budite mi nezahvalni. O vjernici, potporu sebi pribavljajte strpljenjem i namazom. Zbilja, Allah je sa strpljivima. je sa strpljivima. Ne recite za one na Allahovu putu ubijane. Mrtvi su. Ne, živi su. Ali vi to ne osjećate. i mi ćemo vas na iskušenje stavljati dijelom strahom, dijelom glađu i umanjivanjem imetka i gubitkom života i plodova. A strpljivi obreduj. one koji, kad ih nesreća kakva zadesi, govore Mi Allahu pripadamo i mi se njemu vraćamo. kojima pripadaju blagoslovi od njihova gospodara i milost. Takvi su na stazi pravoj. Doista su Safa i Merva Allahovi znaci. Ko ho dočasti kabu ili umru učini, nije mu grijeh da i njih obhodi. A onaj ko zdraga srca kako dobro učini, Allah je zbilja zahvalan i sve znajući je. One koji skrivaju to što smo objavili od jasnih dokaza i upute nakon što smo to svijetu u knjizi objasnili. Takve Allah proklinje, a proklinju i prokunitelji. Ne i one koji se budu pokajali, dobri bili i javno to očitovali. Pa takvima ću ja oprostiti. Ja grijehe praštam i samilostan sam. Inna Oni koji ne vjeruju, pa umru, a nevjernici su. Takvima pripada prokledstvo Allahovo i prokledstvo Meleka i ljudi svih. U vatri će vječno biti. Patnja im se neće lakšati, niti će im se odlagati. A vaš Bog je jedan Bog. Nema Boga osim njega. Sve milosnog, samilosnog. Doista u stvaranju nebesa i zemlje i u mijeni noći i dana i u lađi koja morem plovi, natovarana onim što ljudima koristi s neba kišu spušta. I njome zemlju oživljava, nakon nje namrtvila. mrtvila. tome što je rasijao po zemlji životinje svakojake. I u najizmjeničnom kretanju vjetrova i oblaka koji predano jezde između neba i zemlje. والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات Znaci su ljudima قوم koji razmišljaju. kumire, a ne Allaha uzimaju. Pa ih voli kao što se voli Allah. Ali oni koji vjeruju, Allaha još više vole. da samo zločinitelji znaju. Kad budu ugledali patnju, da će samo Allah posjedovati moć svu. I da će Allah žestoko kažnjavati. تبرأ الذين اتبعوا من Kad se budu vođe odricale vođeni اتبعوا ورأوا i kad će im dok patnju gledaju وتقطعت بهم sve veze njihove biti pokidane. الأسباب. وقال الذين A vođeni će povikati, e, kad bismo samo još jedan put da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo, kao što su se i oni nas odrekli. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات Tako će im Allah za njih pogubna djela njihova predočiti i iz vatre oni neće izlaziti. O ljudi, od onog što na zemlji dopušteno je i što lijepo je vi jedite. I šeitanove korake ne slijedite. On je vama doista neprijatelj otvoreni. šeitan vam samo zlo i razvrat naređuje. I da o Allahu govorite ono što ne znate. A kad im se kaže slijedite ono što Allah objavljuje. Oni odgovaraju, ne, mi slijedimo ono što smo naviknuti od predaka nasi. Zar doista i onda kad njihovi preci nisu ni u čemu razbora imali i kad nisu bili na pravoj stazi. A primjer onih koji ne vjeruju jeste kao primjer stada na koje se iz svih glasa viče onim što ono ne čuje. čuje samo zvuk i draku. Gluhi su, nijemi su, slijepi su. Oni ništa k pameti ne primaju. O vjernici, prijatna jela kojima smo vas obskrbili jedite i Allahu zahvaljujte. Ako samo njemu robujete. vama doista zabranio samo strvinu i krv i meso svinjsko i ono što nije u ime Allahovo već u ime drugog zaklano a onome ko primoran bude ne žudeći za zabranjenim i ne pretjerujući grijeh nije Allah zbilja prašta i samilostan je. Oni koji skrivaju to što je Allah objavio u knjizi, koji to prodaju za cijenu prezrenu. Takvi žderu u svoje utrobe samo vatru. sudnjem danu Allah njima ni riječ neće kazati niti će ih očistiti njima pripada Takvi su pravu stazu prodali za zabludu. a oprastanje za patnju. O, što li su oni strpljivi na vatru? Tako je, jer Allah objavljuje knjigu s istinom. oni koji se o knjizi razilaze, takvi su u raskolu dalekom. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل Nije dobročinstvo u tome da istoku ili zapadu okrećete lica svoja. nego su dobročinitelji oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet srcu mio, daju rodbini i siročadi i ubogima i putnicima i prosijacima i za oslobođenje iz robstva. oni koji namaz klanjaju i zekat daju i obaveze svoje kad se njima obavežu izvršavaju. koji su strpljivi u siromaštvu i bolesti i za borbe junačke Eto, takvi jamačno vjeruju i takvi su bogobojazni. O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodan za slobodna, i rob za roba. I žensko za žensko. A onaj kome život oprošten bude od onog ko na odmazdu pravo ima, nek se prema njemu velikodušno postupa. i on nek pokaže dobročinstvo. To vam je olakšanje od gospodara vašega i milost. A onome koji nakon svega nepretezlo pokaže, njemu kazna bolna je. U odmazdi vam je život. O vi, umom obdareni, da biste živote sačuvali. كتب عليكم إذا حضر أحدكم Kad nekome od vas smet dođe, a on imetak ostavlja, vama se propisuje da taj na lijep način oporuči roditeljima i rodbini. To je obaveza bogobojaznih. ko oporuku izmjeni nakon što ju je čuo, pa doista je grijeh na one koji je mijenjaju. A pa, Allah zbilja sve čuje i sve zna. Ko se plaši da je oporučivac nehatom krivdi naginjao ili zgriješio, pa njega i nasljednike izmiri, oporučivacu se prašta. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas da biste bogobojazni bili. Određeni broj dana. ako od vas bude bolestan ili na putu, toliko drugih dana. A oni koji s mukom velikom poste, otkup je da siromaha nahrane. hrane. تطوع A ko da više otkupa, خيرا فهو toliko bolje za njega. له وأن تصوموا خير لكم إن A znajte, كنتم bolje vam je da postite. تعلمون شهر mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Upute za ljude i jasnih dokaza prave staze i lučenje istine od laži. koji od vas u Ramazanu budu kod kuće, neka poste. Ako bude bolestan ili bude na putu, toliko dana na će. želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža i da navršite postom toliko dana i da veličate Allaha zato jer vam je On ukazao na pravu stazu i da budete zahvalni. te robovi moji za mene pitaju. Ja sam doista blizu. Odazivam se molbi molitelja kada mene moli. se i oni odazivaju meni i nek vjeruju u mene da bi upućeni bili. Vama je dozvoljeno da u noćima Ramazana odnos imate sa svojim ženama. One su vaša odjeća, لكم وأنتم a vi ste njihova odjeća. لهم علم الله أنكم كنتم Allah zna da vi odajete vaša osjećanja, pa vam je oprostio. تخفون فتاب عليكم I vaše pokajanje primio. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم Sada odnos imajte sa njima i čeznite da dobijete ono što je Allah odredio da dobijete. الله لكم وكلوا I jedite i pijte sve dotle dok vam ne bude razgovjetna bijela nit od crne niti svitanja. Potom postite do noći. A sa ženama ne smijete imati odnos sve dok ste u itikafu u džamijama. المساجد تلك حدود الله To su Allahove granice فلا i ne prelazite ih. تقربوها كذلك يبين الله آياته Tako Allah objašnjava svoje znake ljudima da bi bogobojazni bili. I ne jedite svoje imetke među se na pogan način lutkajući ga sudijama. Da biste jeli jedan dio i imetka ljudi s grijehom i hotimično. Pitaju te o mlađacima. Ti reci, mlađaci su ljudima mjerila vremena i za hodočašće. A nije dobročinstvo to da u vaše kuće straga ulazite. nego je dobročinitelj onaj ko Allaha boji se. U kuće vi na vrata njihova ulazite I da biste uspjeli, Allaha se bojte. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se protiv vas bore. Ali vi boj ne započinite. Allah ne voli one koji započinju boj. I ubijajte ih gdje god ih stignete. I protjerujte ih odakle su i oni vas protjerali. A zlostavljanje je gore od ubijanja. i ne borite se protiv njih kod hrama svetoga. Sve dotle, dok se oni kod njega ne budu borili protiv vas. Ali ako se oni protiv vas bore, i vi njih ubijajte. Takva je kazna nevjernicima. a ako oni prestanu, pa i Allah doista prašta i samilostan je. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane. I dok vjera I dok vjera Allahova slobodna ne bude a ako oni s borbom prestanu, tad i neprijateljstvo prestaje, samo ne prema zločiniteljima. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a u svetim stvarima vrijedi odmazda. ko protiv vas ratuje i vi protiv njega ratujte milo za drago. I Allaha se bojte. I znajte da je Allah sa onima koji se njega boje. i na Allahovu putu dijelite i rukama svojim u propast sebe ne bacajte. I dobro činite. Allah zbilja voli dobročinitelje. Allaha radi, hadz i umru upotpunite. A ako onemogućeni budete, tada kod bane koljite do kojih lahko dođete. I glave svoje dok kurbani ne stignu do mjesta svoga ne brijte. A koji od vas buduje bolestan, ili ga glavobolja bude patila. Otkup mu je post ili milostinja ili kurban. A kad budete sigurni, do hađa umro obavite i kurbana do koga lahko dođete, zakoljite. ko ne nađe, nek posti tri dana za vrijeme hađa. I sedam dana kad se kući vratite. A to je cijelih deset dana. To je tako onome kome je porodica nastanjena u Meki nije. I Allaha se bojte. I znajte da Allah zbilja žestoko kažnjava. الحج أشهر kad je u znanim mjesecima. Ko se obaveže da u njima hač obavi, tome nema spolnog odnosa, nema nikakva griješenja, niti prepirke u vrijeme hađa. što od dobra vi učinite, za njega Allah zna. I za hađ popudbinu spremite. A najbolja je popudbina bojati se Allaha. Zato, o vi umi, bojte se mene, Allaha. ليس عليكم جناح أن Nije vam grijeh da blagodati tražite لم od gospodara vašega, بكم فإذا أفضتم من a kad sa Arafata pođete, Allaha kod svetih mjesta spominjite. I sjetite se kako vas je on uputio. Mada ste prije vi među zabludjelima bili. potom vi pođite odakle svijet ostali polazi i od Allaha oprost tražite. Allah zbilja prašta i samilostan je. a kad završite obrade vaše, vi opet Allaha spominjite, kao što i predke svoje spominjete, a Allaha još i više spominjite. Ima svijeta koji veli, Gospodaru naš, daj nam na ovom svijetu ti, takvi na onom svijetu nikakva udjela neće imati. A ima i oni koji vele, gospodaru naš, daj ti nama dobro na svijetu ovome i dobro na svijetu onome i muka u vatri nas spasi. Takvima pripada udio u onome što su stekli. A Allah brzo račune svodi. I Allaha u danima određenim spominjite vi. A onom ko s odlaskom požuri, i samo dva dana ostane, grijeh nije. Niti je grijeh onome ko još ostane. Ako se Allaha boji. Zato Allaha se bojte vi. I znajte, pred njim ćete se skupiti. Ima svijeta čije te besede o životu na ovom svijetu uskičuju i koji Allaha svedokom uzimaju za ono što je u srcima njihovim takvi su protivnici najžešći. Čim zavlada neki od njih, svom snagom se trudi da na zemlji nered čini usjeve i urod ništeći. Allah nered ne voli. I kad se boj se Allaha, kaže takvome, njega tada čvrsta odluka da griješi obuzme. Pa dosta njemu džehennem. O grozna li staništa? Ima svijeta koji se preda srcem svim. Allahova zadovoljstva tražeći. je robovima svojim milostiv. O vjernici, svi u vjeru mira uđite. i korake šeitanske ne slijedite. Šeitan je doista vama jasni neprijatelj. ako nakon što su vam dokazi prispjeli posrnete, tad znajte da je Allah silan i mudar. čekaju li oni da im Allah i meleki u tminama oblaka dođu i onda svemu kraj. Allahu se sve vraća. upitaj sinove Israilove koliko smo mi njima jasnih znakova dali. A one koji preinačuju blagodat Allahovu nakon što im je došla, Allah zbilja žestoko kaznit će. Ovozemaljski život nevjernicima se čini blistav i oni vjernike ruglu izvrgavaju. bogobojazni će na danu sudnjem biti iznad nevjernika. I Allah obskrbu kome hoće dariva, bez ikakva računa. Allahu jedna zajednica i Allah je slovo vjerovjesnike. Radosnije vijesti i donositelje i opominjatelje. I po njima je knjige s istinom objavljivao. presuditelj bude u onome u čemu se oni razilaziše. A razilaziše se baš oni kojima je knjiga data. Sve iz zavisti međusobne. Nakon što su im došli dokazi jasni. Allah je odredbom svojom napućivao vjernike istini u onome u čemu se ljudi razilaze. A Allah koga hoće na pravi put upućuje. Mislite li vi da ćete u džennet ući? A još vam ne dođe iskušenje poput onoga što ga iskusiše oni što prije vas minuše. Pa njih je pogađala bijeda i bolest. A bili su toliko uznamiravani. čak poslanik i vjernici koji s njim vjerovahu zavapili. Kad će već pomoć Allahova? Eto, Allahova pomoć je blizu, doista. Doista. pitaju te kome će dijeliti. Ti reci, to što od dobra dijelite pripada roditeljima i rodbini i siroćadi i siromasima i putnicima. што год ви учинили добра, Аллах то збиља зна. Прописује вам се борба, а она вама је мрска. Ви нешто мрзите, a ono dobro vaše. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن vi nešto volite, a ono zlo vaše. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o borbi u svetom mjesecu. Ti reci, borba u njemu grijeh je veliki. Ali odvraćanje od Allahova puta i nevjerovanje u njega i okretanje od hrama svijetoga i progon stanovnika njegovih iz njega. To je veći grijeh kod Allaha. a zlostavljanje je gore od ubijanja. A oni će se boriti protiv vas neprestano. Da bi vas od vjere vas se odvratili, ako i kako budu mogli. A koji između vas budu od vjere svoji otpadnici? Pa umru, a nevjernici su. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ Takvima su propala dijela njihova i na ovom i na onom svijetu. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا Takvi su vatri stanovnici i u njoj će vječno ostati. Doista oni koji vjeruju i koji se iselje zarad vjere svoje i koji se na Allahovom putu bore, takvi nek se Allahovoj milosti nadaju. A Allah prašta i samilostan je. Pitaju te o vinu i kocki ti reci. U tome dvome grijeh je veliki, a i neke koristi za ljude. Ali grijeh njihov veći je od koristi njihove. Pitaju te šta će dijeliti ti reci, višak. Eto, tako vam Allah ajete jasnim čini, da biste rasuđivali. Da biste rasuđivali. ovome i onome svijetu. A pitaju te i o siročadi. Ti reci, dobro im činiti, to je bolje. Ako se s njima budete miješali, ta, braća su vam povjeri. Allah zna razlikovati zlotvora od dobrotvora. Da Allah hoce, može vas opteretiti onim što je teško po vas. Allah je doista silan i mudar. حكيم ولا تنكحوا المشركات Ne ženite se mnogoboškinjama sve dok ne postanu vjernice. ولأمة مؤمنة خير robinja vjernica bolja je od mnogoboškinje, makar vam mnogoboškinja pamet zanijela. Ne udajte vaše ženskinje za mnogobošce sve dok ne postanu vjernici. rob vjernik bolji je od mnogobožca, makar vam mnogobožac zanio pamet. Takvi zovu vatri. A Allah odredbom svojom poziva džennetu i oprostu. on objašnjava svoje propise ljudima da bi oni razmislili. Pitaju te o mjesečnom pranju. Ti reci, to je gadljivo Od žena u mjesečnom pranju vi podalje. I ne približavajte im se dok se ne očiste. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن A kad se okupaju, onda im se gdje vam je Allah naredio približite. Allah doista voli one koji se kaju i voli one koji se čiste. žene vaše su njive vaše. Njivama vašim prilazite kako hoćete. I nešto iza duše svoje pripravite. I Allaha se bojte. Znajte da njega susrest ćete. A ti vjernike obraduj. Neka vam zaklinjanje Allahom ne bude smjetnja da čedni budete. Da se Allaha bojite, da svijetu mir i dobro donosite. A Allah sve čuje, sve znade. Allah vas neće kazniti ako se neoprezno zakunete. Ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto s predumišljajem srdaca svojih uradite. Allah prašta i blag je. koji se zakunu, da se ženama svojim primicati neće, sačekat će ih četiri mjeseca. Pa ako se ženama vrate, ta, Allah prašta i samilostan je. ako se supružnici čvrsto na razvod odluče, إِنَّ اللَّهَ pa Allah zbilja sve čuje i sve zna. عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن Puštene žene na udaju čekaju tri pranja mjesečna. besmisleno da skrivaju i taje ono što je Allah stvorio u njihovim matericama. Ako one vjeruju u Allaha i u onaj svijet. muževi njihovi imaju preče pravo da ih sebi vrate dok su u takvom stanju. Ako hoće učiniti dobro djelo. A žene imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu. ali uzevima pripada prvenstvo nad njima za jednu razinu. Allah je silan i mudar. Puštanje žene može biti dva puta pa nakon toga ili žene grudno zadržati ili se na najljepši način razvesti. anđelima dopusteno da od žena otimate bilo šta što ste im poklonili. Osim ako se njih dvoje boje, da Allahove propise neće prekršiti. se bojite da njih dvoje neće izršavati Allahove propise, onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice. A granice Allahove prekoračivati nemojte. a koji idu preko granica Allahovi. Takvi su zločinitelji. Ako muž opet pusti svoju ženu, ona mu nije nakon toga za brak dopuštena, sve dok se ne uda za drugog čovjeka. A ako je i taj drugi pusti, onda im nije grijeh da se jedno drugom vrate ako misli da će poštivati Allahove granice. A to su granice Allahove koje On čini jasnim onima koji znaju. žene pustite, pa one navrše vrijeme čekanja svoga. Tada ih pristojno zadržite. Ili im pristojno razvod dajte. ne zadržavajte ih štetu im i nasilje nanoseći. A onaj ko tako čini, ta je zločinitelj sebi. uzimajte Allahove propise rugajući se. I sjetite se Allahovih darova prema vama. I toga da on knjigu i mudrost vama objavljuje kojom vas svijetuje. i Allaha se bojte. I da On sve znade, znajte. Kada žene pustite pa one vrijeme čekanja svoga navrši, sprečavati ih nemojte da se one vjenčaju za bivše muževe svoje. Kad se njih dvoje služi, da čedno živi. Ovim se svjetuju oni među vama koji u Allaha i onaj svijet vjeruju. A tako vam je černije i čistije. A Allah zna vi ne znate. Neka majke djecu svoju doje cijele dvije godine. Ko hoće da upotpuni dojenje, otac djeteta dužan je da ih obskrbljuje, da ih odjeva kako mu mogućnost daje. Niko se ne opterećuje iznad mogućnosti svoje. majka ne smije podnositi štetu zbog djeteta svoga. Niti otac smije podnositi štetu zbog djeteta svoga. A i nasljednik nek se tako ravna. Ako njih dvoje želi, na obostran pristanak i dogovor odbiti dijete od sise. Nije im grije da ga odbiju. A ako želite da svojoj djeci dojlje nađete, vama ni to grije nije. Ako ste prije uručili ono što ste naumili dati, kako je najpristojnije. I Allaha se bojte. I znajte da Allah vidi sve šta vi činite. والذين يتوفون منكم Oni koji od vas umru ostavljajući žene svoje, njihove žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana. عشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا A kada one navrše vrijeme čekanja svoga, tada nije vaš grijeh za ono što one same časno i čestito učine. Allah je obaviješten o onome šta vi činite. nije vam grije da tim ženama nagovijestite da ćete ih zaprositi. Niti vam je grije to u dušama svojim skrivati. Allah zna da ćete te žene u mislima svojim nositi. ali im tajno ništa nemojte obećati. Osim ako ćete govoriti riječi poštenja i čestitosti. I ne odlučujte se čvrsto za sklapanje braka, prije nego što proteče po knjizi propisano vrijeme čekanja. Ta, znajte da Allah zna šta je u vašim dušama, pa se Allaha čuvajte. Znajte da Allah grijehe prašta i blag daje. عليم. لا جناح عليكم إن طلقتم Nije vam grijeh ako žene pustite النساء dok još odnosa spolnoga s njima imali niste, ili dok im vjenčani dar odredili niste. I darovima ih od srca darujte, obskrbom prema zakonu, bogat prema svojoj mogućnosti, a siromah prema svojoj mogućnosti. To je ženama plemenita obskrba, i dužnost oni koji dobro hoće činiti. I ako ih pustite prije nego ste odnos s njima imali, i njihov vjenčani dar već odredili. njima tada pripada polovina toga što ste odredili. Osim ako ga se odreknu. Ili se odrekne onaj u čijoj je ruci sklapanje braka. da se odrekne, to je bliže bogobojaznosti. I ne zaboravite da među se blagodarni budete. Allah Allah doista vidi šta vi činite. čuvajte namaze. Ona je središnji posebno. I pred Allahom stojite odano. Ako budete od nečeg prezali, onda klanjajte hodeći ili jašući. a kad budete sigurni, Allaha spominjite. Onako kako vas je On naučio ono što niste znali. Oni koji će između vas uskoro umrijeti i koji ostavljaju svoje žene neka oporukom ženama svojim obskrbu za godinu dana unaprijed odrede i da se one ne udaljuju od kuće. A ako se udalje od kuće, onda vam grijeh vaš nije za ono što one, čedno i pošteno, sa sobom učine. A Allah je silan i mudar je. Poštenim ženama pripada obskrba kako je pristojno. To je dužnost bogobojazni. Eto, tako vam Allah propise svoje jasnim čini, da biste vi rasuđivali. Zar ne znaš za one koji su iz zebnje pred smrću iz staništa svojih pobjegli, a na hiljada ih bi? Pa im je Allah rekao, pomrite. Zatim ih je oživio. Allah je doista blagodaran prema ljudima. Ali većina ljudi ne zahvaljuje. Borite se na Allahovom putu i znajte, da Allah sve čuje i da On sve zna. Ko je onaj ko će Allahu zajam zdraga srca dati? Pa da mu ga Allah umnogostručivši ga više puta vrati. A Allah svoju ruku drži istisnutom i pruženom. Vi ćete se njemu vratiti. ألم تر إلى الملأ من بني Zar ne znaš da su glavesine potomaka Israilovih من بعد موسى إذ nakon Musa svome vjerovjesniku povikali له مبعث Uspostavi nam kralja قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في I mi ćemo se boriti na Allahovom putu. A on im reče, قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال Možda se vi ipak nećete boriti قاتلوا ako vam borba bude naređena. لنا قالوا وما A kako da se ne bismo borili na Allahovom putu mi, خرجنا من kad smo iz naših staništa دارنا وقد أخرجنا من ديارنا i od naših sinova prognani, rekoše, kad im potom borba propisana bi, oni, osim malog broja njih, pleđa okrenuše. A Allah zna zločinitelje. i vjerovjesnik njihovi im reče Allah vam je poslao taluta za kralja Kako to da on vlada nad nama kad smo preći da vlast bude naša. A njemu nije dato ni veliko bogatstvo, rekao rekoše. Allah je njega, reče im vjerovjesnik, odabrao da vlada nad vama i velikim znanjem i tijelom obdario ga. Allah vlast daje kome on hoće. Allah sve obuhvata, on sve zna. vjesnik njihov im reče. Zaista će znamenje talutove vlasti biti to da će vam kovčeg prispjeti koji će meleki nositi u kome je sigurnost za vas od vašeg gospodara. ostavsti na onog što su ostavile porodica Musaova i porodica Harunova. U tome je doista znak vama ako ste vjernici. kad je Talut vojsku postroji reče Allah vas jednom na rijekom kuša Ko se iz rijeke napije, moj nije A onaj ko se ne napije, izuzev gutljaja koliko saka što mu je. Zbilja moje. Ali vojska se rijeke napoji Osim malog broja njih. kad rijeku prijeđe talut i oni koji s njim vjerovaše prekoše danas mi snage nemamo da s džalutom i vojskom njegovom boj bijemo. ali oni koji su čvrsto vjerovali da će Allaha susresti, rekoše. Koliko samo bi četa malenih što nadvlada Allahovom dozvoljom toliko četa brojnih. je sa strpljivima. I kad se ukazaše pred Đalutom i vojskom njegovom, rekoše Gospodaru naš, daj nam strpljenje, čvrsti noge naše i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog. Pa ih Allahovim dopuštenjem porazi si. I Davud ubi Đaluta. Davud Allah mu podari vlast i mudrost. I čemu je htio, on ga je naučio. A da Allah ljude jedne s drugim ne savlađuje zemlja bi uzneredila se. Ali Allah je blagodaran za sve svjetove. To su Allahovi znaci. Navodimo ih tebi po istini. ti si zbilja poslanik. To su poslanici. Jedna iznad drugi, mi smo ih odlikovali. S nekima od njih Allah je razgovarao i on je neke podigao za nekoliko razina. A Isau, sinu na dokaze podari smo i Džibrilom ga osnaži smo. Allah htio ne bi se ljudi nakon poslanika ubijali nakon što su im došli jasni dokazi ali ljudi se raziđeše pa ima i koji vjeruju a ima i i koji ne vjeruju. A da je Allah htio, ljudi se ne bi među se ubijali. Ali Allah čini ono što hoće. čime znači, smo vas obskrbili. Prije nego li dođe dan u kome nema ni trgovine, ni aranstva, ni posredništva, a nevjernici su zločinitelji. Allah je. Nema Boga osim njega. Živi i vječni. ne obuzima ga drijemež niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Ko je taj ko bi se kod njega zauzimao? osim s dopuštenjem njegovim. On zna šta je ispred ljudi i šta je iza ljudi. A ljudi znaju od njegovog znanja samo onoliko koliko on želi. Njegovo prijestolje obuhvata i nebesa i zemlju. I njemu ne dojadi održavanje njihovo. I on je svedišnji, on je veličanstveniji. U vjeru nema prisili. A put ispravnosti se raspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u džavola, a vjeruje u Allaha, taj se najčvršćeg prihvatio užeta. njihovom užetu nema prekidanja. A Allah sve čuje i sve zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. on nije izvodi iz tmina na svjetlo. A oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici jesu džavoli. I oni izvode njih iz svjetla u tmine. su stanovnici vatri. U njoj će oni vječno ostati. Zar ne znaš o onome koji je sa Ibrahimom o gospodaru mu raspravljao? da je Allah vlast njemu dao. Kad Ibrahim kaza, Gospodar je moj onaj koji život daje i koji smrt daje. život dajem i smrt dajem. A Ibrahim reče, Allah zbilja daje da se sunce na istoku rađa. sunce grane sa zapada i nevjernik se zbuni. A Allah ne vodi pravoj stazi one koji su zločinitelji. koji je prošao pored jednoga do svojih temelja srušenoga grada. Pa se začudio. Kako će Allah ove proživjeti nakon što su pomerli? Pa ga Allah usmrti stotinu godina, a potom ga proživi. tebe ti? Upita ga. Ustao sam dan ili dio dana, odgovorio. si ostao stotinu godina. Pogledaj hranu svoju i piće svoje. Pokvarilo se nije. starca svoga i da te učinimo znakom ljudima. sastavljamo i potom mesom oblažimo. I kad čovjeku jasno bi, reče, ja pouzdano znam da Allah sve može. I kada Ibrahim upita, moj gospodaru, pokaži mi kako proživljavaš mrtvi. A Allah mu reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, ali hoću da mi se srce smiri. Ibrahim odgovori. uzmi četiri ptice. Allah mu naredi i isjeci ih. A zatim na svaku planinu njihove dijelove stavi. pozovi, ادعهن يأتينك one će ti žureći doći. سعيا واعلم أن الله Znaj da je Allah silan i mudar. حكيم مثل primjer onih koji dijele svoje imetke na putu Allahovu je kao primjer zrna iz kojeg iznikne sedam klasova. I u svakom klasu stotinu zrna. onome kome on hoće, daje i više. Allah sve obuhvata i on sve zna. koji dijele i netke svoje na Allahovu putu, a potom to što podijeli ne poprate prigovorom, niti uvredom, pripada nagrada njihova kod gospodara njihova. straha, niti će oni tugovati. A lijepe riječi i praštanja bolji su od milostinje koju uvreda prati. Allah je bogat i blagi. O vjernici, ne upropastavajte prigovaranjem i uvredama milostinja vaše. kao oni koji i metke svoje dijele da ih svijet vidi ولا يؤمن i koji ne vjeruju ni u Allaha ni u svijet onaj. باليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله Primjer takvih ljudi je nalik primjer glatke stijene na kojoj je nešto zemlji. Pa se pljusak sruči i stijenu golom ostavi. nikakve dobiti od zarade svoje neće imati. Allah ne upućuje pravom stazom narod nevjernički. oni koji dijelje i metke svoje u težnji da zadobiju Allahovo zadovoljstvo i potporu da se na dijeljenje naviknu. Nalik je primjer u bašće na zaravni, na kojoj se obilna kiša sruči. svoj urod bašća dvostruko daje. A ako se obilna kiša i nesruči, opet bude rose. Allah vidi sve što vi radite. vas poželio da ima vrt palmi i grožđa, kroz koji rijeke teku, i da u njemu ima raznolikih plodova, i da ga starost pogodi i da ga starost pogodi potomstvo nejako da ima. A da vrt potom vihor vatreni zadesi i cijeli sagori. Eto, tako vam Allah objašnjava znakove da biste razmislili. O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i iz onog što smo vam mi iz zemlje izveli. Nemojte ono bezvrijedno izdvajati da biste to podijelili. A niste ni vi voljni to uzeti. Osim oči u zatvoreni. Znajte da je Allah neovisan i hvale dostojan. Šeitan vam obećava siromaštvo i naređuje vam škrtost. A Allah vam obećava oprst svoj i dar. Allah sve obuhvata i sve znajući je. milost kome hoće podaruje. A kome je data mudrost, dato mu je dobro veliko. i samo pametni opomenu prihvataju. Što blagodati podijelite i što zavjetom zavjetujete. Allah to zna. počiniteljima nema pomagaca. Ako vi javno dijelite milostinje, pa i to je divno. Ali ako skriveno dijelite i milostinju siromasima dajete, bolje vam je. i Allah će vam grijehe vaše pokriti. Allah je obaviješten o svemu što činite vi. Nije tvoje da ih na pravu stazu izvedeš, nego je Allah onaj koji pravom stazom upućuje koga on hoće. Što od dobra podijelite, za sebe podijelili ste. I što god podijelite, neka u ime sticanja Allahove naklonosti bude. I sve što od dobra podijelite, vratit će vam se. I nepravda vam učinjena biti neće. a dijeli se siromasima koji su se predali Allahovom putu a zaradu na zemlji sticati ne mogu neznalice misle da su takvi bogati jer su skromni يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم A ti ćeš ih po vanštini poznati. Kad od svijeta prose, svijetu ne dosađuju. A što od dobra podijelite? Allah doista za to zna. الذين ينفقون koji dijele i metke svoje i noću i danju i tajnu javno. Takvima pripada nagrada njihova kod gospodara njihova. Za njih nema straha, niti će tugovati. Oni koji jedu kamatu, Dići će se kao što će se dići onaj koga je šeitan udarom svojim izludio. ذلك بأنهم Tako, jer oni vele, trgovina je kao i kamata. a Allah je dopustio trgovinu, a zabranio kamatu. A ono onome do koga doprije pouka od gospodara njegova, pa se sustegne, njegovo je ono što je zaradio prije a Allahu će njegov slučaj pripasti. A koji se opet takvu poslu vrate, oni su stanovnici vatri. Oni su stanovnici vatri u njoj će oni vječno ostati. Allah umanjuje kamatu, a uvećava milostinje. jednog nevjernika, ni jednog razvratnika. Oni koji vjeruju i koji rade dobra djela i koji namaz obavljaju i koji zekat daju. Njima pripada nagrada njihova kod gospodara njihova. neće oni tugovati. O vjernici, bojte se Allaha i ostavite to što je preostalo od kamate. Ako vjernici ste, ako tako ne uradite od Allaha i poslanika njegova rat vam se navješćuje a ako se pokajete eto vam glavnica vaših imetaka niti ćete zlodjelo nanositi niti će vam zlodjelo naneseno biti ako je takav u nevolji, Pričekajte dok mu bude lahko vratiti. A još vam je bolje da dug u milostinju prometnete. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم da znate. I bojte se dana u kome ćete se Allahu vratiti. Zatim će se svakom čovjeku što je uradio namiriti. I ljudima nepravda neće nanesena biti. O vjernici, kada jedni drugima do roka određenog pozajemljujete, to zapišite. I neka pisar pred vama sve po pravdi zapiše. I neka pisar ne odbije da zapiše. I neka pisar ne odbije da zapiše. i nek piše onako kako ga Allah naučio je. Neka mu dužnik u pero kazuje i neka se Allaha svoga gospodara boji i nek ništa od duga ne umanji. ako je dužnik luda ili slab ili ne može pisar u peru kazivati, nek onda njegov staratelj po pravdi kazuje. وَاسْتَشْهِدُوا I dvojicu svjedoka nađite između vaših muškaraca. A ako ne budu dvojica muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene s kojima ste kao svjedocima zadovoljni. ako jedna od njih zastrani, druga će je podsjetiti. I neka svedoci, kad budu pozvani, ne odbiju doći. وَلَا I neka vam ne bude dosadno da dug zapišete. ولا تسأموا أن تكتبوه bilo da neznatan je ili veliki je i do kojeg roka je To vam je kod Allaha pravednije i pri svjedočenju jače. A i da ne sumnjate, po vas bolje je. samo kad poslijedi je trgovina koju vi među se obrćete. Prisutni dok ste. Tad vam grije nije, ako je ne zapisujete. Svjedoke nek imate kad među se nešto kupujete. Svjedoke nek imate kad među se nešto kupujete. nek ostećen ne bude ni pisar, ni svjedok. A ako ih ostetite, tad to grijeh vaš je. I Allaha se bojite і Аллах će vas naučiti. Allah zna svaku stvar. ako ste na putu i ne nađete pisara, onda zalog uzmite. A ako jedan kod drugog nešto pohranjujete, tad nek onaj kome je stvar povjerena opravda da tomu povjerenje. I neka se Allaha, svoga gospodara boji. i ne skrivajte svjedočenje. A ko svjedočenje skriva, ta je griješna srca. Allah zna sve što vi radite. Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Pokazivali to što je u dušama vašim ili to skrivali. Allah će vam zato račun tražiti. pa kome on hoće, oprostit će. A koga on hoće, kaznit će. Allah sve može. Allah sve može. poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju. Svi vjeruju u Allaha i u njegove meleke i u njegove knjige i u njegove poslanike. Mi među njegovim poslanicima ne gradimo nikakve podjele. I vjernici govore, čujemo i pokoravamo se. Poprosti nam, o naš gospodaru, tebi nam je vratiti se. Allah nijednog čovjeka ne zadužuje iznad mogućnosti njegove. Njemu je u korist što dobra stekne. Protiv njega je zlo što ga stekne. O, naš gospodaru, ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo. ili neoprezno nešto učinimo. O naš gospodar, ne preti nam breme kako si natovario onima prije nas. O nas gospodaru, dužnost nam ne navazi, za koju snage nemamo mi. Ti preko grijeha nam prijeđi i oprosti nam i milošću nas obaspi. Ti si Ti si gospodar nas. ti nas protiv naroda nevjerničkog pomozi.